Мій батько був сільським ветеринарним фельдшером. О, то це ж і є сільська аристократія, сказала Клава. Дуже вигідне ремесло. Вихолостив кабанчика. Десятка. Заколов дядько того ж кабанчика, прийшов до фельдшера. Напиши довідку, що небіжчик мав квітуче здоров'я. Хочу продати на базарі сало та м'ясо знов п'ятірка. І все в тебе, все в тебе цинічно, гидко, роздратовано поморщилася Ірина і з неприязню зиркнула на клаву. Звідки воно? У нас у селі по сусідству жив фельдшер, а в нього син Славко, мій одноліток. Все мене через тин до себе в сад підманював нібито уроки вчити. А сам як валянок. Доконав десять класів. Батько зарізав підсвинка, склав у чемодан, і він повіз у Вінницю. Вступив у ветеринарний інститут. А коли ми поприїздили на літні канікули, дівчата на колодках почали з нього кипкувати, а хлопці прозвали Славка завертайлом. Була колись така професія в селі, правда, по бичках. Ну, Славко засоромився і до батька. Дівчата сміються. Хочу в університет. Університет не ветеринарний інститут. Довелося батькові різати свиноматку. Мій батько загинув, тихо сказав Сергій запала ніякова мовчанка. Навіть клава схилила голову і, сховавшись за клубочками пари, що велися над глечиком, зосереджено сьорбала чай. Сергію, а вас на будівництві поважають. Щоб розбити ніяковість, Ірина звернула розмову на інше. Бояться, сказала Клава бояться. Ха-ха-ха, розсміялася Ірина. Сергія бояться? Саме так, серйозно підтвердила Клава. Ірина дивилася на клаву іронічно і майже вороже. Вона почувала, щось руйнується поміж нею та клавою. Немає між ними колишньої приязні й доброти, а чому не знала. За що? Я й сама не знаю. Він уміє якось отако тихо. Хіба ти не відчуваєш на роботі? А я відчуваю весь час, ніби недопрацьовую. Червоніє він, а переживаю я. Вона струснула головою. А може, й правда так і треба? Розпаскудився народ попусти, розтягнуть усе. Сергій знає людей. Звідки він їх знає? нервово не погодилася Ірина. Ти ж сама називала його телям. Хто зна? Одні й ті ж вулички зовсім різні вдень і вночі. Ідеш удень і нічого не помічаєш, а йдеш уночі страшно. Та й тоді ми говорили тільки про кохання. Щось ти таке балакаєш? Ірина простягла чашку, і Сергій долив їй запашного, настояного на гілках порічок і якійсь траві чаю. І те ще досвід у коханні не важить нічого, казала вона впевнено, і це виглядало трохи смішно людина завжди кохає вперше. Тут усе вирішує мить. Клава дивилася за вікно. Вона, здавалося, не слухала Ірини, а потім говорила, думаючи щось своє. Мабуть, вона справді думала про своє. Ці люди стали їй далекі і непотрібні. А може, вона вже зрозуміла щось чого не розуміли ще ці двоє.